Եթերում դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ որ հայերիս ծնդոց Մատյանը գրի ու դպրության աշտամունքով է արարվել, անհերքելի է, քանզի ամենադժնի ժամանակներում անգամ կրթությունը առաջատար էր ազգապահպան պայքարում, այլապես մեր այբուբենն ու մեր լեզուն ապրեցնող չէին լինի եւ կկորչեր մեր քարավանը ամպրոպաշունչ գիշերներին։ Միշտ էլ կրթությունը որակյալ եւ ժամանակակից լինելու խնդիր ունի աշխարի նոր օրվան համակայ լինելու համար։ Այս առումով երիցս գնահատելի է Լույս կրթական հիմնադրամի ծավալած գործունեությունը, որը ֆինանսավորում է Հայաստանի, Արցախի, Սփյուռքի այն հայ երիտասարդներին, ովքեր ընդունվում են աշխարի լավագույն 10 համալսարանները։ 2009 թվականից ասպարեզ եկած Լույս հիմնադրամի ամառային հավաքները ավանդական են եւ կրթական ծրագրերի յուր յուրօրինակ շարունակություն լինելով նաև հայրենաճանաչողական մեծ խորհուրդ ունեն։ Նկատի ունեմ ոչ միայն արտերկրում ապրող հայուսանողներին, այլև հենց Հայաստանում եւ Արցախում հասակ առած երիտասարդներին, քանզի վերջիններից համար աշխարի լավագույն համալսարաններում ուսանելը դառնում է նոր հայացք, մոտեցում, մասնագիտական հստակ տեսանկյուն, արդեն ցանոթ հիմնախնդիրների հնարավոր լուծման տարբերակներ, համեմատություններ, հետևություններ, ցանրակշի հետաքրքիր վերլուծություններ ներկայացնելու հրաշալի հնարավորություն։ Իրավի այս ամենի առանցքում սեփական երկրին օգտակար լինելու ձգտումն է, որը գործնականում իրականացնում է լույս հիմնադրամը ստեղծումից ի վեր։ Այս տարի լույսի զարգացնենք Հայաստանը միասին ծրագիրը մեկնարկեց Արցախում Ստեփանագերտի Valex Garden հյուրանոցի գիտաժողովների դահլիճում հիմնադրամի շահառուներն էին ուսանողներ աշխարի տարբեր անկյուններից հիմնադրամի կրթական ծրագրի գործադիր տնորեն Ժակլին Կարա Ասլանյանի գլխավորությամբ Ըստ ծրագրի ուսանողները պետք է ուսումնասիրեն տարբեր համայնքներում արկա խնդիրները, քննարկեն տեղի բնակչության հետ լուսման տարբերակներ առաջարկելու նպատակով։ Առաջարկված տարբերակներից մի քանիսը կմշակվեն եւ կդառնան իրագործման ենթակա նախագծեր։ Այս կերպ լույսը խթանում է նորարարական մոտեցումները ու միասին մտածելու գործելու մշակույթը։ Ամեն տարի նրանցից յուրաքանչյուրը այս հանդիպմանը ներկայանալով իր հետ բերում է գիտելիքների մեծ պաշար որին գումարվում են այն համայնքների բնակչության փորձն ու հմտությունները, որտեղ նրանք աշխատում են։ Մենք կարող ենք դա անել։ Այս նշանաբանով են առաջնորդվում Լույսի Շահարունները, հստակ գիտակցելով, որ գիտելիքահեն տնտեսությունը իր հզոր կրվանները կունենա ժամանակի մարտահրավերներին ի հանդիման եւ իրենք լինելով աշխարի լավագույն համալսարանների շրջանավարտներ, իրենց ավանդը կունենան այդ գործում։ 2009 թվականից ի վեր հիմնադրամը աջակցել մասնակցել է ավելի քան 420 ուսանողների, շրջանավարտների 70%-ը այժմ ապրում է Հայաստանում։ Նրանք իրենց գործնեայության միջոցով դրական ազդեցություն ունեն երկրի զարգացմանը։ Ամառային հավաքների ընթացքում լույսը բարբերաբար ներկայացնում է կրթաթոշակառուների եւ շրջանավարտների կողմից երկրում իրականացված եւ իրականացվող մի շարք ազդեցիկ նախագծեր ծրագրից անմասն չէ նաեւ պատմամշակութային արժեքների ծանոթությունը։ Մենք զորավոր ենք մեր արմատով, բայց որքանով տեղյակ ենք մեր ակունքներին, չէ՞ որ այդ համալսարանների ուսանողները նաև մեր մշակույթի դեսպաններն են եւ հարկ եղած դեպքում պետք է պաշտպանվեն հենց մեր պատմությամբ ու հպարտությամբ ներկայացնեն այլոց մեր ժողովրդի անցած ճանապարհը։ Այս նպատակով հավաքի հենց առաջին օրը ուսանողները լսեցին երկու դասախոսություն անվանի քարտեզագետ պատմաբան Ռուբեն Գալիչյանը հանդես եկավ ճանաչիր ինքդ քե Աղոթես հայկական ինքնությունը հին ժամանակներից մինչև օրս եւ ճանաչիր հարևաններիդ այսօրվա հիմնախնդիրների դրթապաճառների ըմբռնում թեմաներով։ Համաշխարհային քարտեզագրության լավագույն նմուշների օգնությամբ բանախոսի հետ շատ հետաքրքիր ճամփորդություն կատարեցին միջոցառման մասնակիցները պատմության քարոհիներում, ուր միշտ ներկա էր Հայաստան աշխարհը։ Առաջարկում ենք լսել հատված Ռուբեն Գալիչյանի առաջին թեմայի շուրջ ունեցած ելույթից։ Հիմա մի քիչ մոտենանք ավելի մեր ժամանակներին 17-րդ դար։ Այստեղ տեսնում եք Կասպից ծովն է, Սերծովի ծայրն է, Պարսկաստանն է եւ Թուրքիան։ Հայաստանը բաժանված է։ Մեկ մասը Պարսկաստանի միջև, այստեղից ցախ կողմը Թուրքիային է պատկանում գրավում են։ Ձերքից ձեռք անցնել Հայաստանը որոշ շրջան, Թուրքիան էր գրավում որոշ շրջան, Պարսկաստանն էր գրավում, քանի 100 տարի տևեց։ Ես մի երկու փոքր օրինակ ցույց կտամ ձեզ։ Օրինակ, հիշեք, որ ձեր գիզը որտեղ էր այս սահմանիկիցը տեսեք որտեղ է Թուրքիայի եւ Պարսկաստանի։ Հիմա սրանից 20 տարի հետո քարտեզին եթե նայենք, Նրանից 20 տարի հետո սա արաբական քարտեզ է կոչվում, պարսկերեն է իրականության մեջ, պարսկաստանի քարտեզն է։ Տեսեք սահմանը որտեղ է կապ։ Ըստ տեղից շարժվեց այս կողմ։ Այս անգամ այս ընթացքում պարսիկներն են գրավել Հայաստանի տարածքը։ Սրանից հետո 1800-ական թվականներին նորից հետ եկավ սահմանը։ Տեսեք այս կարմիրն է։ Այս Պարսկաստանի գրաված տարածքն է, սա Թուրքիայի Օսմանական կայսրության գրաված տարածք։ Հետո 18-րդ դարին արդեն երրորդ ռուսական ռուսական կայսրությունը մեջտեղ եկավ, որ արդեն ռուսական կայսրությունն էր սկսեց Հայաստանի մեկ մասը գրավել։ Այստեղ ռուսական կայսրության ժամանակվա գրաված տարածքն է, այս շրջանը Կարսը եւ այլն ռուսեն ռուսական կայսրությամ չեն պատկանում, Թուրքիայի շրջանումն է։ 20-30 տարի հետո 1855-77 թվականից հետո ցարական Ռուսաստանը գրավեց Կարսն էլ եւ այս մասը Կովկասը բաժանեց տարբեր գուբերնիաների, այսպես ասած, Հայաստանը Երևանի եւ Կարսի գուբերնիաները հաշվում էին Հայաստան։ Ուրեմն ողջը Հայաստան էր հաշվում։ Սա 878-ից մինչև 1918 թվականը մնաց։ Հետո մենք հասանք առաջին հանրապետությանը մեր, որի առաջի տարածքը ընդհանուր տարածք էս բոլորն էր։ Հետո մեր բարեկամ Ռուսաստանը որոշեց, որ այս շրջանը Կարսը եւ այլն հետ վերադարձի Թուրքիային, նվիրի Թուրքիային, որպեսզի բարի հարևանական հարաբերություն ունենան Հայաստանի հաշվին։ Իսկ Ստալինը Նարիմանովի հետ միասին Նարիմանովը որոշել էր 1920 թվականին, որ Ղարաբաղը եւ Նախիջևանը պետք է Հայաստանին լինեն, քանի որ այդտեղ հայեր են ապրում մեծամասնությամբ, բայց երկու ամիս հետո Ստալինը ներկայացավ Բաքու եւ որոշում փոխեց, չէ, ասես, դրանք պիտի Ադրբեջանին լինեն։ Հետևաբար մենք կորցրեցինք S եւ S Ադրբեջանի, մնալով այս փոքրիկ շրջանի մեջ խորհրդային ժամանակներում սա Հայաստանի քարտեզն էր, սա Ղարաբաղն էր, նույնիսկ չեն թողել, որ միացած լինես երկու մասերը շրջանները։ Դիտմամբ միտումնավոր ձևով 10 կիլոմետրի շուրջ հեռավորություն են տվել իրենց, որպեսզի կապ չունենան իրար հետ։ Այս արանքը Լաչինն է, Բերձորն է։ Այսօրվա իրար վիճակը մի քիչ տարբեր է։ Այսօր մեր ունեցած Հայաստանը, Արցախը միասնաբար սա են 22 տարի որ այս իրավիճակը այսպես է Հիմնադրամի հայտագրից տեղեկանում ենք, որ կրթական խորհուրդը հաստատել է լույսի համալսարանների ցանկը առաջիկա 2016-2017 ուսումնական տարվա համար։ Ցանկում ընդգրկվել են աշխարհի լավագույն 10 համալսարանները՝ համաձայն Շանհայի Ջիայո Թոնգ համալսարանի աշխարհարչակ բուհերի հետազոտության կենտրոնի հրատարակած աշխարհի համալսարանների վարկանիշների։ Կարևոր է նշել, որ լույսը որևէ կերպ չի չի վերահսկում այդ վարկանիշային աղյուսակի կազմելու գործընթացը։ Այդ ցանկը կարող է էական փոփոխություններ կրել ամեն տարի։ Լույսը շարունակում է ֆինանսավորել իր կրթաթոշակառուին, քանի դեռ նա չի ավարտել իր ընթացիկ ծրագիրը, անկամ եթե վերջինիս համալսարանը հաջորդ տարիներին դուրս է մնում ցանկից։ Ամեն տարի լույսի կրթական խորհուրդը հիմք ընդունելով նախորդ տարվա արդյունքները ներկայացնում է նոր առաջարկներ, որոնք ուղղված են բարելավելու հիմնադրամի աշխատանքը ըստ նոր կանոնների լույսը ֆինանսավորում է յուրաքանչյուր 10 համալսարաններից հիմնադրամին դիմող առաջին 10 ուսանողներին այս մոտեցումը թույլ է տալիս ավելի լավ ապաշխել կրթաթոշակառուներին ըստ համալսարանների միաժամանակ պահպանել ներգրավվածության բարձր մակարդակ նման մոտեցման արդյունքում հնարավոր կլինի ամեն տարի լույսի 100 շահառու ավելացնել դեռևս ուսումը շարունակ նշանակող ուսանողների թվին։ Հիմնադրամի գործնեայության այլ մանրամասներ ներկայացրեց կրթական ծրագրի գործադիր տնորեն Ժակլին Կարաասլանյանը։ Ամենամար լույս ուսանողները, որոնք հայ են, բայց ոչ միայն Հայաստանից եւ ստացել են կրթաթոռ շարք մեր կողմից, սովորում են աշխարհի 10 լավագույն կենտրոններում, ամենամար եւ իրենց ամբողջ ուսման ընթացքում կլինի մի տարի թե 4 տարի, ամենամար գալիս են Հայաստան, իրար են հանդիպում, տարբեր մասնագետություններ եւ արդեն փորձում են հասկանալ, թե իրենց գիտությունը ինչպես կարող է անցնել իրականության մեջ եւ իրենց գիտությունը աշխատի որպես Հայաստանը եւ Արցախը զարգացնեն։ Եվ ամեն տարի իրենց առաջին շաբաթը անցկացնում ենք, որ բացահայտեն Հայաստանը եւ Արցախը։ Այս շաբաթը 3-4 օրը, որ այստեղ ենք լինելու, իրենք մեր երկրների իրականությունն են Հայաստանում եւ այսօր դրա համար պատմական ենք հրավիրել Ռուբեն Գալշյանը, որ իրենք հասկանան մեր պատմությունը դարեր շարունակ քարտեզների միջև, որ հաստ է համաշխարհային մասշտաբով։ Մեր երիտասարդները կենտրոնանում են պատմության վրա, մեր արժեքները եւ հարստությունները, որպեսի ավելի լավ պատկերացնեն ապագան։ Եվ հարուստ իրենց գիտությունով աշխարհի դիրքը այսօր, որպեսի միևնույն ժամանակ, երբ որ արդեն վերադառնան իրենց համասարաններում, ավելի արդյունավետ դեսպաններ լինեն մեր մշակույթի մասին, եւ ճիշտ ներկայացնեն իրենց, ինչ է նշանակում հայ լինելը, անկախ թե որտեղ ես ծնվել եւ որ մասնագիտություն ունես, որ ճիշտ պատմությունը ներկայացնեն աշխարհին։ Առաջի անգամն է ցեղասպանության հետո, որ Հայաստանը տեր է կանգնում իր բոլոր զավակներին աշխարհով սփռված։ Եթե հայ են, եթե 18 տարեկանից 40 տարեկան են, եթե իրենց ուժով ընդունվեցին աշխարհի 10 լավագույն համասարաններից մեկը, իրենք կարող են մեզ դիմել եւ կրթաթ Հարտոշակստան։ Այդ նշանակում է, որ մենք աշխատում ենք ոչ թե 3 միլիոն հայ ժողովրդով, այլ 10 միլիոնը կամ երևի ավելի շատ։ Եվ իրենց կապում ենք բոլորը Հայաստանում։ Մտածեք, որ Հայաստանը Արցախը իրար հետ այն սիրտն են, որ սնում են այս երիտասարդներին ուժը, իրենց պատմությունը, իրենք իրենց լավ հասնան, եթե դու չգիտես որտեղից ես գալիս, քո պատմությունը ինչ է, քո հզորությունը ինչ է։ Լավ չես հասկանա, թե ինչ կարող ես որպես ներդրում անել անում են աշխարհի համար։ Եվ ինչքան հայերը աշխարհով արդյունավետ են եւ առաջ են տանում տարբեր ոլորտները, այնքան էլ մենք բոլորս հզորանում ենք։ Այնպես որ աջակցելով Հայաստանին եւ Արցախին աջակցում են եւս աշխարհին։ Ովքեր են լույսի բարեկամները, ովքեր են հովանավորում։ Հովանավորները բոլորը Հայաստանի ընկերություններն են, մեր կայքի վրա կարող եք իրենց անունները կարդալ եւ փորձում ենք այնպես անել, որ ավելի շատ հայ ընկերություններ եւ հովանավորներ լինեն աշխարից իրար միանան, որովհետեւ այս ծրագիրը արդեն ապացուցում է որքան արդյունավետ է։ Այսօր ունենք մոտավորապես 18 նոր ընկերություններ, որ ստեղծվել են եւ երկուսը նրանցից այստեղ են ներկայացնելու են իրենց աշխատանքը մեր երիտասարդ երիտասարդներին, որ նոր են եկել, առաջի անգամ նա Հայաստանում են, որ իրանք էլ պատկերացնեն, թե ինչպես իրենց նոր գիտելիքը կարող է դառնալ մի նոր ընկերություն մեր իրականության մեջ։ Իսկ շրջանավարտները ինչպես են կապված հիմնադրամի հետ, երբ արդեն շրջանավարտ են ունեն իրենց գործը, կարող են աջակցել եւ աջակցում են փոխադարձ կապով։ Այո, ուրախ եմ այս հարցը տվեցիք, որովհետեւ ինչպես տեսնում եք, իրենք որ գալիս են այստեղ տարբեր երկրներից, տարբեր համասարաններից եւ իրար հետ աշխատում են, եւ մեր ժողովրդի հետ համատեղ աշխատում են, շատ կապվում են իրար հետ եւ դառնում ենք մի մեծ ընտանիք։ Եվ այսօր այն շրջավարտները, որ արդեն ունեն իրենց ընկերությունները, աջակցում են անգամ նոր ուսանողների ծրագրերը, որ իրականացնեն շատ տարբեր ձևերով այնպես որ իրենք միշտ լույս հիմնադրամի հետ կապը պաշտպանում են, որովհետև այդ նշանակում է, որ մենք շատ աշխատող եւ աշխատասեր ցանց ունենք եւ Հայաստանը միշտ կապված է բոլոր երկրների հետ։ Այդ մեր ուժն է։ Այսինքն ծրագիրը անով է շարունակական է լինելու։ Նաեւ շրջանավարտների միջոցով։ Եվ հուսամ անverջ, որովհետև այս պահին հատուկ ֆոնդ ենք ստեղծում, որ երբ գումարը հավաքեն, մենակ տոկոսը ծախսենք, որ հավերժական այս ծրագիրը գումարը մնա ուրեմն։ Մայր գումարը մնա եւ միայն տոկոսը գնա դեպի կրթաթոշակներ եւ անverջ ապահովենք բարձրագույն կրթություն մեր բոլոր հայ երիտասարդության համար։ Լույս շահառուների ամառային հավաքն Արցախում հագեցած էր մի շարք միջոցառումներով։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Խարությունյանի հետ հանդիպմամբ եզրափակվեց երրորդյա ծրագիրը։ Կառավարության ղեկավարը պատասխանեց ուսանողների տարաբնույթ հարցերին։ Դպրություն հաղորդաշարն է եթերում։ Շարունակում ենք թողարկումը, առաջարկում լսել ԼՂՀ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության լուսարար գիտակրթական թերթի հերթական համարի տեսությունը։ Վերջին տարիներին ձևավորված բարի ավանդույթներից է առարկայական օլիմպիադայի Հայաստանի Հանրապետության եզրափակիչ փուլում մրցանակային տեղեր գրաված եւ գովասանագրերի արժանացած դպրոցականներին Արցախի Հանրապետության նախագահի կողմից հանդիսավոր շնորհավորելը։ Այս տարի էլ բացառություն չէր 36 դպրոցականներ կրթության հանրապետական ու շրջքաղաքային պատասխանատուներ, դպրոցների տնօրեններ, ուսուցիչներ հյուրընկալվեցին ԼՂ նախագահի նստավայրում նախագահ Բակո Սահակյանի կողմից արժեքավոր նվերներ ստացան մրցանակային տեղերի արժանացած եւ դպրոցականները եւ նրանց ուսուցիչները տեղեկացնում է Լուսարարը։ Վերջերս աշխատանքային այցով Արցախում էր Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը։ Պաշտոնական հանդիպումներից ցած նա լղակրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանի ուղեկցությամբ ԱՌՊՀ-ում հանդիպում ունեցավ կրթական համակարգի աշխատողների հետ։ Այդ հանդիպման մանրամասներին ընթերցողները կարող են ցանոթանալ Լուսարարի առաջին եւ երկրորդ էջերում։ Լուսարարը այս համարում տպագրել է նաև հունիսի 24-ին ավարտված միաստական քննությունների հիմնական փուլի արդյունքները գտկի տնորեն Յուրի Խարամյանի գնահատմամբ ընդհանուր մակարդակը բավարար է։ Օտար լեզուների դասավանդումը Արցախի եւ Հայաստանի հանրակրթական դպրոցներում խոր արմատներ ունի գրում է ԼՂ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության օտար լեզվի տեսուչ Կարինե Փաթյանը, դիտարկելով մասնավորապես անգլերենի դասավանդման դրվածքը հանրապետության դպրոցներում, ընթերցողները այն կարող են կարդալ թերթի 4-րդ եւ 6-րդ էջերում։ Մարգարիտներ երկնքից այսպես է վերնագրել Իրակնարկը ճանաչված մանկավարժ Սուրայա Ղազարյանը մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանակիր Արցախյան առաջին պատերազմի նահատակ կանաչ ճոկատի անդամ Մարգարիտ Սարգսյանի մասին անվեհեր հայուհու հիշատակին վերջերս անցկացվել է Պատանի հրաձիկ հուշամրցաշարը։ Միջոցառումը մեկնարկել է հուշահամալիրում Մարգարիտի հուշակարին ծաղիկների խոնարհումով։ Այսօր բոլորի սուրբ պարտքն է աժանին մատուցել նահատակներին, միշտ վառ պահել նրանց հերոսական գործերը, քանզի դրանցով են կրթում մտաղ սերնդին, որին ապագայում վստահվելու է հայրենի սահմանների պաշտպանությունը։ Այսպես է եզրափակում իր խոսքը անվանի մանկավարժը։ լղակրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության լուսարար գիտակրթական թերթի հերթական համարում տեղ են գտել հանրապետության կրթության համակարգի անցուդարձի մասին հետաքրքիր եւ տարաբնույթ այլ նյութեր։ վարտվեց դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։